aspaldetik banan sedia egi, zerbait egiteko iparaldeaz, ez da ikari buruz, eh? eta nahi nuen uh, telebista bat aurkitu. Eta nire proiektua zen, nire sedia zen, iparretarak taldeko uh, militantean lekukotasuna tasuna biltzea. Ukan ditut proposamenak, ebak zu, uh, nola bilakatzen gain terroristak, bai, eskualegia terroristak badira, beraz, horrelako proposamenak ukan ditut. Baina nik nahi nuen bakarrik lekukotasunak bildu eta produktore bat aurkitu dut, eta interesatua zen, hala. Hola, simpliki lekutasunak eta berak erraiten zidan, babe, ongi da, hola jokatuko gira. Eta prez produksioan da ekoizlea, eta beti gibilean ukan ditut. Eta eiek eh, joan dira telebista inkustia, eta mintzatzia, eta berriz mintzatzia, eta hola eginda filma.